Historio de Amalfi In mia articolo de la decvina de octobro pri Napolo, mi mencis marbordan bus vetoradon lau montara serpentina chosseo. La facto che mi usis la vorto in marborda cae montara montras che la chosseo situas nec nur sur marbordo, nec nur en montaro sed inter mar bordo cae montaro, ciu pli exacte consistas el crutegae declivoi. Pro tio, tio estas, situante sur crutegae declivoi, la choseo permessas belegaen vidoin sur la maron. Mia opinie, gi estas, inter tiu tipae choseoi, una e la plei belae in Europa. La regiono estas conata kiel marbordo de Amalfi. Inter la urbetoj Positano occidente kaj Vietri sul mare oriente. Gi estis eĉ deklarita monda heredaĵo de UNESCO. La menciita impresega ŝoseo longas 37 kilometrojn. Ankaŭ impresega kaj te interesa estas la historio de la urbeto Amalfi. Kiu, ancora ne conanta la historion, povus imagi che tiu urbeto, mal proxima de granda urbo, tre mal facil atingebla, prescau isolita, pasintetse estes grava cae forta economie, politice cae milite. Vidu la informoin, quion mi cerpis e la german lingua Wikipedia. Oni pensas, sed ne esas certa, che Amalfi estis fondita en 312 post Cristo de soldatoi de la Romia imperiestro Constantino. Pro la manco de plugeblai campoi, la Amalfitanoi frue turnigis la maro, caido la maro commerzo ecte la sesa iarcento, la urbo estis sub la jurisdiccio de la Bizantia gobierno de la Itala urbo Ravenna. Sed, pro sia gravezzo por Bizantio, gie giuis suffici grandan autonomezzon. En la naua iarcento, la urbo fin fin acquiris sian sendependezzon. Per lertae tacticoi con la circauae potenzoi, Bizanzanoi, Lombardoi, la imperiestro ca la papo, gi successis levigi al una e la plei gravae potenzoi in Italio. In 1846, la urbo sendis shipoin por defendi Romon. Cune con la shiparoi de Napolo ca Gaeta, gi successis venci la Saracenoin, islamanoin, proxime al Romo. Amalfi farigis la unua e la til nomatai marai respublicoi, Genovo, Piso, Venezio, cae aliae. Amalfai comercistoi havis bason in ciovi metropoloi de Mediterraneo, exemple Cairo cae Constantinopolo. In la deca iarcento, Amalfi estis ligilo in la comerzo inter Oriento cae Occidento. In tiu tempo, la Respubblico de Amalfi, quio ancao inclusivis quelcaen apudain urboin, havis multipli ol quindec mil en lodjantoin. Gi pregis sian proprain moneroin, cae estis conata tra Mediterraneo pro siae ship construeioi. En la unua iacento, cia la apogeo de sia economia potenzo, Amalfi estis minacata de la normanoi cae samtempe malfortigata de internae tumultoi. In 1073 la normano Robert Guiscard conqueris la urbon, cae Amalfi perdis sian gravetson cefe al Venezio. Fin fine, du terurai attacoi farde armeioi de Piso in 1135 cae 1137 finis la gloran epocon de Amalfi. Pli malfrue la ruinigita commerzo reprosperis, principe con la islamanoi sulla insulo Sicilio, cun Norda Africo, cae cun la regiono conquerita de la Crucistoi. En 1343, tsunamo, causita de tertremo, tute detruis parton de la urbo. Politice la urbo igis dependa de Piso. In 1582 Amalfi estis integrita in la regnon de Napolo, cae cundividis tie sorton gis la falo de la Bourbona regado in 1860. Estante atingebla nur per maro, gis la meso de la decnaua iarcento, la urbo pli cae pli perdis sian gravetson in la internazia commerzo. Gi estis ec usata de piratoi cil casceio au riposeio. Dum tio periodo, la productado de papero in la mueleioi de aquo de la mueleia valo de Amalfi cae la productado de pastajoi estis la plei gravae sectoroi de gia economio ecte la meso de la du decai arcento, la economio de la urbo, quiu nun tempe havas no proximume quin mil enlogiantoin, reprosperis pro crescanta turismo. La multega turistoi admiras ne nur gian belegan marbordan situon, sed ancao gian antiquan catedralon, quiu estis construita en la decai arcento, modifita in la dectria iarcento la normana araba stilo, cae poste la barocca stilo.